halal. Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah və barakatuh. Hörmətli tamaşaçılar, Kanal 13-dən biz salamlayırıq İslam Dünyası proqramından və adından da bəlli olduğu kimi bu proqramın əsas qayəsi və məqsədi sonuncu səmavi din olan İslam dini haqqında bilgilərin, incəliklərin, İslam dininin gözəlliklərinin və İslami elmlərin sizə çatdırılması olacaqdır. Allah Taala'dan dilirəm ki, bu işdə bizə yardımcı olsun. Və təbiidir ki, düşünən insan üçün hər bir zaman onun beynində bu suallar dolaşmaqdadır. Əcəba bizi kim yaratdı? Yaradılışda məqsəd və qayə nədir? Yaradanın bizim üzərimizdə hansı haqları var? Biz ona nə ilə borcluyuq? Bütün bu suallara inşallah ki, bu dövr ərzində Allah Taalanın izni ilə biz aydınlıq gətirməyə çalışacağıq və istərdim ki, bu proqramın yaradıcılarına, bu proqramın iştirakçılarına bəri başdan öz dərin təşəkkür və minnətdarlığımızı bildirək. Beləliklə ilk silsilə proqramlarımız hörmətli tamaşaçılar yaradanımız haqqında olacaq, Allah Təbaraka və Taala haqqında olacaq. Və təbii ki, bu məqsədlə də biz hər zaman studiyamıza Allah Taalanın izni ilə elm əhlini dəvət eləyəcək qonaqlarımız olacaq. Onlardan bu gün mən e, birisini sizə təqdim etmək istəyirəm. Beləliklə, Hörmətli tamaşaçılar, qonağımız ilahiyyatçı Hüseyn Turabovdur. Xoş gəlmisiniz studiyamıza, salamlayıram sizə, Allah təala salamlayır. Allah razı olsun. Hüseyn müəllim, e, artıq qeyd etdiyim kimi e, İslam dünyası proqramında bu bizim ilk verilişimizdir, ilk buraxılışımızdır e, və məqsədimiz dinimizin gözəlliklərini çatdırmaqdır. Şübhəsiz ki, hər bir binanın təməli onun necə deyirlər, özülü olmalıdır ki, o bina dayaqlar üzərində möhkəm dura bilsin. Və təməl də təbii ki, Allah Taalanı tanımaqdan keçir. Buyurun, elə isə ilk proqramımızın mövzusunu mən elan etmək istəyirəm. İlk proqramımız Allah Təbaraka və Taala haqqında olacaq. Buyurun Hüseyn müəllim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi və kəfə və salatan və salaman ala ibadihi allazina istafa və ala alihi və sahbihi və men vala və ba'd. <clears throat> Təbii ki, bütün dinlərin söhbət haqq dinlərdən gedir, səmavi dinlərdən gedir. Göndərmə bir qayəsi var. Bu qayə səbəbi ilə elçilər gəlirdi. Ən böyük qayə məxluqata xaliqini tanıtmaq. Məxluqat Və xaliq nə deməkdir? Xaliq yaratan deməkdir. Məxluqat yaratılan. Xaliq onun xaricində olan hər bir şey məxluqatdır. Və bütün elçilər və peyğəmbərlər <clears throat> insanlara öz xaliqini tanıtmaq və yer üzərində yalnız o xaliq tək olan ibadət haqqına layiq olan ilah ibadət olunsun deyə bu birinci məqsəd. Digər məqsəd isə qiyamət günü insanlar Rəbbiləri qarşısında üzrxahlıq gətirə bilməsinlər deyə dəyərli hüccətlərin onların əleyhinə qalmasıdır ki, Rəbbiləri onlara əsla zülm etməmişdir. Bu əsas iki böyük ayət. Yəni, <clears throat> insanlar istəsələr də istəməsələr də, könüllü və könülsüz, bu artıq yazılıb və bu öz axarı ilə gedir. Dünya yaratıldı, xalik tərəfindən, ve insanlar sınav meydanına bırakıldılar. Ve bu sınav meydanında onlar yaşayır. Sonra bu tertiblə ölecekler. Ve sonra barzak dayanacağında, fasilesinde gözleyecekler. Ve sonra dünyanın son hədd vaxtı anı çatanda, qiyamət saati çatanda Allahu Teala bütün insanları <clears throat> öz hüzuruna davet edecek ve onlarla heç turcumansız. ortada heç bir vasitə tərcüməçi olmadan söhbət edəcək və onların <clears throat> kimin tərəfinə yaratılması haqqında, yaratılma qayəsinin nə olması haqqında və kim buna əsla görməyə görməyə, eşitməyə eşitməyə iman etdiyinə görə mükafatına alan gün olacaq. Üstəd müəllim, e, elə bu baxımdan mənə elə gəlir ki, bizim bugünkü proqramımızın mövzusu çox önəmlidir və hər bir e, müsəlman üçün, hər bir bəndə üçün, hər bir qul üçün çox vacib bir məqam tutmalıdır onun həyatında. Çünki bir qulun, bir bəndənin nə üçün yaradılmasını bilməsi, öz Rəbbini tanıması böyük bir nemətdir. Elə isə gəlin bildiyiniz bu elmlə, Allah Taala'nın izni ilə, bu nemət ilə bizim tamaşaçılarla da bölüşək. Buyurun. <clears throat> Allah məxluqatına çoxlu nemətlər vermişdi. Necə ki, Allah Teala Quran-Kərimdə buyurur: "Və in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha." Allah Teala'nın sizə verdiyi nemətləri saymağa qalxsanız, sayıb qurtara bilməzsiniz. Nemətlərin həddi yoxdur belə nemətlər. İnsan nəfəs alması, oksigen havası, insanın qidası, insanın suyu, insanın görmə qabiliyyəti, danışması, insan danışması, insanın əlləri ilə öz ehtiyaclarını heç kimlə təmanni etmədən yerinə yetirməsi. Və bu nemətlərin içərisində ən böyük nemət İslam nemətidir. Niyə görə? <clears throat> Çünki bütün yaranma qayəsi, insanın yaşama qayəsi məhz Allahu Teala'ya könüllü təslimiyyətə görə edilmişdir. Əks halda bütün məxluqat onsuz da könülsüz, könülsüz, məcburi, icbari, kövni qədəri bir təslimiyyətin içindədirlər. Nə mənada? Yəni, təslimiyyət, İslam sözü mənası təslimiyyət mənasına gəlir. İki qismə bölünür. Kövnü qədəri təslimiyyət, yəni könülsüz, bir də könüllü təslimiyyət, şəri təslimiyyət. Baxın, kövnü qədəri təslimiyyətin içərisinə girir yaratılmış bütün məxluqatlar. Diri, canlı, cansız, hətta əşyalar. Necə ki, Allah-u Teala Əli İmran surəsində buyurur ki, وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ Yerdə, göydə hər nə varsa, könüllü və könülsüz ona təslim olmuşdur. Bu hansı təslimiyyətdir? Könülsüz təslimiyyət. Yəni Allah Taala'nın izni olmadan kimsə dünyaya gələ bilmir. Hamısı onun xəbəri və qədərli olur. Bu cəhətdən onlar könüllü, könülsüz təslimiyyətdədirlər. Həmçinin onların biri dünyadan köçə bilməz. Allah Taala'nın qədəri tamamlanmamış. həmişə onlar ruzusu. Nə artmaz, nə əksilməz Allah Taala'nın əmri olmamış. Aydındır? Və onlar xəstələnərlər və Allah Taala'nın izni olmadan şəfa da tapmazlar. Bu cəhətdən bütün məxluqatlar könülsüz, kövni qədəri İslamiyyətdədirlər, ancaq bu onları İslam dininə salmamışdır. Təslimiyyətin içinə salmışdır. Və buna görə məxluqat təşəkkür olunmayacaq və savab almayacaq. Təşəkkür olunan, savab alınan, mükafat gözləyən uman kimdir? gönüllü İslam'a gelenlerdir. İslam dini hak dindir. Ondan başka hiçbir din yoktur Allah katında. Çünkü bezle düşünür ki İslam yeni dindir. Muasir dindir, son dindir. Bu batıl sözdür. İslam ilk ve sonuncu dindir. Allah katında İslam dininden başka din olmamıştır. İlk olarak Adem'den başladı. Sonra Nuh'tan, sonra Hud'dan, sonra Salih'ten 124 bin peygamberle, bilahar ile geldi və son olaraq axırıncı binanın kərpicini Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yerinə qoymaqla İslam dini tamamlandı. Bu növrə qoyuldu kimdə? Adəm aleyhissalamda. Və bu növrə bərkilirdi Nuh aleyhissalamda risalə olaraq, şəriət olaraq. Sonra hər dəfə Allah təala elçilər və kitablar göndərirdi. Hüseyin müəllim, e, məndə belə bir sual meydana gəlir ki, bəzən insanlar söyləyirlər ki, e, mən Rəbbimi tanımaq istəyirəm. Əcəba görəsən mənim Rəbbim hansı xüsusiyyətlərə malikdir? Mənim Rəbbim məndən nə istəyir? Mən nə ilə öz Rəbbimə daha çox yaxınlaşa bilərəm? Mənim Rəbbimin sevdiyi və sevmədikləri nədir? İstərdim ki, öncə e, bu haqda da danışaq. Yəni Rəbbimizi tanıyaq. Belə bir girişlə davam edək. Bu səbəblə Allah Teala bizə müqəddəs Quran-Kərimi göndərib. Həmçinin Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləmin Qur'anı izah edən, şərh edən hədis şərifləri bu məsələyə aydınlıq verir. Və insanlar Rəbbilərini, Allah tala kimdir, hansı keyfiyyətlər, sifətlər malikdir, onu yalnız onun kitabı ilə bilə bilərlər. Yəni, e, istərdim ki, Hüseyin müəllim, bir balaca daha geniş, daha ətraflı danışaq biz bu barədə. Yəni, Rəbbimizin e, xüsusiyyətləri, rəhimli olması, bəndələrə qarşı mərhəmətli olması, onları çox sevməsi və bu kimi xüsusiyyətlər. <clears throat> Fitri olaraq cibillik içərisinə mayasına qoyulmuş olaraq hər bir insan deyir ki, mən nəyisə inanıram. Bəli. Və inandıqlarını ilah adlandırırlar. Kimsə Tanrı, kimsə Xuda, kimsə Allah. Halbuki doğrudan da onları yaratan tək olan Allahdır. O Allah ki, ondan başqa heç bir məbud yoxdur. Heç bir ilah yoxdur ibadət olunan. Və Allah-u Teala peyğəmbərləri göndərir, elçiləri və kitabları nazil edir. Sonra insanlar bu dinləri təhrif elədilər. Və Allah Teala Rahim və Rəhmən olan Allah yenidən peyğəmbərlər göndərir və nəsx olunmuş, hökmü getmiş dini başqa bir risalə ilə əvəz edir. Din həmin dildir, həmin təslimiyyət, həmin İslam. Allaha və Rasuluna təslim olmaq. Ümumiyyətlə İslam sözünün mənası bəli, budur. Bəli, dəyişən nə olur? Risalənin adı. Hı -hı. Kitabın adı dəyişir. Birinci kitab misal üçün Tövrat idisə, misal üçün. Sonra gəlir misal üçün İncil. Ondan da qabaq, Tövratdan da qabaq Zəbur idi. Kitabın adı dəyişir. İçində olan qayət eynidir. Rəbbə gedən yol, ona heç nə şərik qoşmamaq və böyük bir xəbər ilə insanları inzar etmək, qorxutmaq və hazırlaşdırmaq və müjdələmək. Hı -hı. Və insanlar düşünür ki, onlar Rəbbiləni tanıyırlar. Ancaq sorsaq, soruşsaq, soruşsalar aparsaq, görəsiniz ki, insanlar çoxsu həqiqətən Rəbbiləni tanımırlar. Onlara görə ilah məfhumu bir qüvvətdir. Yaratıb və sonra çıxıb gedib. Çoxsu belə inanır. Halbuki onların çoxsu dərk eləmir ki, Allah onları muraqabət edir. Gecə və gündüz onların bütün işlərindən xəbərdardır. Görür, eşidir və üstəlik onların hər bir işinə çatır. Nece ki Allahu Teala Er-Rahman suresinde buyurur. Yes'eluhu men fis semavati vel ard kulle yevmin huve fi şen. Yerde ve göğde ne varsa her şey ondan gece gündüz isteyir. Ve Allah her zaman, her gün iş başındadır. Kimse zelil edir, kimse kaldırır, kimse hastedir, kimse şefa verir. Kimse dünyaya Allah Teala emir verir gelmesini. Kimse de Allah Teala öldürür, Kimsə ruzunu artırır. Kimsə başına bir bəla gəlir, sınaq olaraq. Kimdənsə bəlanı götürür. Və insanlar çoxsu həqiqətən belə baxanda Rəblərini tanımırlar. Çoxsu bilmir ki, Allah Teala səmiyun basir. Eşidəndir, biləndir. Çoxsu bunu bilmir. Əgər onlar bunu dərk etsəydilər, həqiqətən o zaman ihsan məqamına çatar və Rəbbilərinə <coughs> Rəbbilərinə qarşı asi olmazlar. Hüseyd müəllim, e, Rəbbimiz e, təbii ki, e, öz məqsədi ilə, öz qayəsi ilə, ya insanın yaradılış qayəsi ilə müəyyən bir mükəlləfiyyət də qoymuşdur bizim üzərimizə, Mənim. qullardan üzərinə. Mən istərdim ki, yaradanın yaradan üzərində əksinə üzr istəyirəm. Yəni ki, yaradılanın hansı borcları var, hansı öhdəlikləri var yaradana qarşı və yaradanın hansı haqları var yaratdıqları üzərində. Bir sözlə, insanın bu dünyaya gəlişinin məqsədini açıqlayardınız ki, bizdən nə tələb olunur? Biz qullardan, biz bəndələrdən. E, insan Rəbbini tanıyır, amma Rəbbinə, e, Rəbbi üçün nə etməlidir? ki, onun razılığını, onun rizasını qazansın. Şübhəsiz ki, hörmətli tamaşaçılar, bunlar geniş bir mövzulardır və hər biri ayrı-ayrılıqda incələyəsək, bəlkə də bir neçə veriliş, silsilə verilişi hazırlamaq olar. Amma bu bizim birinci ilk verilişimiz olduğundan biz istərdik ki, bu məsələlər haqqında ümumi kontekstdən yanaşaq bu məsələlərə. Gələcək proqramlarda isə e, inşallah hər biri haqqında ayrı-ayrılıqda biz danışacağıq. Buyurun. İnşallah. Hörmətli tamaşaçılar, fikir verin. Allah təala bizə bədən üzvləri vermişdir. Və bu bədən üzvləri çox münasibdir bizə. Biz onlar vasitəsilə, məsəl üçün əlimiz vasitəsilə iş görür, halal ruzumuzun dalınca gedirik. Və bütün həyatda olan ehtiyaclarımızı eləyirik. Bunlar Allah təala bizim üçün yaratmışdır. Ancaq tam mütləq, mütləq qayət tam bizim üçün deyil. Bilmək və agah olmaq lazımdır ki, bütün qayət, qayət yaratılma qayəti və mən xalaqtul cinnə vəl insə illə liyabudun. Mən insanlar və cinləri yalnız məni təkləşdirsinlər, yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratmışam. Və sən insan oğlu öz əzalarına diqqətlə baxsan, əcaib şeylər görərsən. Əlin məhz bu şəkildə yaratılması, alnın dairəvi şəkildə yox, məhz bu şəkildə müstəvi, cəbhə onda olması, burnun da ona münasib olması, eyni xətt olması, həmçinin diz qapaqlarından, həmçinin barmaq uçlarından, pəncə halında bu hamısı səcdən haqq haqqında xəbər verir. Allah-u Teala bu vücudu <clears throat> öz qarşısına təzəllül, inkisar, xudu, yəni sınaraqdan, boyun əyərəkdən, namaz qılmaq halı ilə bərabər, yəni bu əmanətlə bərabər sənə bunu təsmin edir. Yəni bu yəni fitri yəni, halı ilə, bəli, bəli. Bəli, bunun şükrü var. Yəni düşünmə ki, bunlar sənə verildi, istədiyini et. istediğini et. Yok bunlardan soruşulacaksan. Diyecek ki Allah Teala buyurur. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمْ عَنِ النَّعِيمِ Sonra siz yani kıyamet günü size verilen bütün nimetler barısında soru edileceksiniz. Sen bu ellerle halal uzu kazanacaksan, yaşayacaksan, hayatın devam edecek. Ancak yaddan çıkartmak ki en büyük məqsədi yerine getirmesen, yerine getirmesen buna göre çok büyük bir sorusal var. Allah Teala bunu, yani bu cevarih, yani beden üzülerini əvvəlcə özü üçün, sonra da sənin üçün yaratdı ki, sən onunla Rəbbinə yaxınlaşasan və düzgün həyat sürəsən. Seyrimtər bir misal gətirim. <clears throat> Bu olan hadisədir. Ərəb ölkələrinin birində. İcazə verirsiniz. Buyurun, buyurun, təbii ki. <clears throat> bir iş adamı olur. Hı. Neçə milyardların sahibi. Bu insanın təyyarələri, gəmiləri, zavodları, fabrikalar, daha nələr-nələr olur. Necə olursa bu həmin insan öz xüsusi sürücüsü səbəbi ilə hidayətə gəlir. İslam dinini öyrənir. Və bu sürücüyə çox böyük hörməti olur ki, onun İslama hidayətinə gəlməzinə səbəb olur. Gündən bir günü bunlar ikisi də çox ağır bir qəzaya düşürlər, avtomobil qəzasına. Və qəza görünür, sürücü tərəfdən yox, oturan tərəfdən olur deyə həmin bu iş adamı tam iflic olur. Tam iflic olur. Və sürücü də təbii ki, zədələnir, ancaq o qədər də yox. Hər ikisi xəsarət alır. Bunları bir xəstəxanaya gətirirlər. <clears throat> Xüsusən ki, bu insan bir neçə milyardların sahibi olan insan hərdən çox üzr istəyəm, üzü qaşınır. Ancaq həyə edir ki, hər dəfə desin ki, nə olar üzümü qaşı? İflicdir, bədəni artıq işləmir. Hı -hı. Çox üzr istəyirəm, hərdən kürəyə qaşınır. qaşınır. Bunu belə tələb eləmək həyəliyir. Normal ehtiyacların, misal üçün, sürücü dostu onun eyni xəstəxanada yatdığına görə eyni palatada ona kömək edir, misal üçün. Və gündən bir günü bunlar yuxudan oyananda, xəstəxanada görür ki, bunun e, müdürü, həmin bu iş adamı gözləri yaşlıdır. Soruşur ki, bəs niyə ağladın? Deyir ki, gecə e, kürəyimin qaşınması gəldi və mən bunu edə bilmirdim. Və e, ərkim də çatmır ki, səni oyadım gecənin ortasında. Heç bir insaniyyətə də sığmır. Sən də mənim kimi bir xəstə. Sən də mənim kimi bir insan. Və mən bu nemətin qədrini bilmədim vaxtı ikən. Vaxtı ikən Rəbbimi tanımadım. Bu əzalar Rəbbimə şükür etsəydi, bəlkə də bu olmazdı. Hər halda onun şükrünü yenə etmiş olardım haradasa. Və deyir ki, vallahi and olsun Allaha ki, bütün var dövlətimi bir kürəyimin qaşınmasına fəda verərəm. Yəni insan əslində insana təmənnasız bir nemətlər verilib. Bir kör insanın dünya və üzərində olanlar qədər mülkü olsa və ona desən ki, <clears throat> bir saatlıq dünyanı görmək üçün bütün mülkü verirsən, uff eləmədən belə razı olardı. Və Allah təala bu nemətləri bizə verib. Görürsən bu nemətlər nə üçündür? İstədiyim şey baxaq istədiyi şeyimi danışaq, istədiyimiz şeyi eşidək və dünyada istədiyimiz şeyləri eləkmi? Və Rəbbimizi heç tanımayaq və ona heç bir təqdir qədər qoymayaq. Görürsən, Allah-u Teala'nın bizdən istədiyi şeylər nədir və bunu harada öyrəmək olar? Bu səbəblə Allah-u Teala elçilər göndərmişdi. İnsan bunu biləndən sonra bunu əməl edir və Allah-u Teala könüllü təslim olmuşlardan olur. Necə ki, bundan öncəki ümmətlər öz peyqəmbərlərinə və rəblərinə könüllü təslim olmuşdular. Və bunun da nəticəsi var. Mütləq arxasında bir mükafat var. Dünya sultanlarından hər hansı biri əgər öz xalqına gözəl bir hədiyə gizlətsəydi və desəydi ki, desəydi ki ey gövmüm, ilin sonunda adıma layiq bir mükafat gözləyirsin hər birinizə. Sizcə o xalq sultan haqqında necə zəndə olardı? Çox gözəl. Eləsə aləmlər Rəbbi, sultanların sultanı məxluqatına vəd vermişdir. vədində də sadiqdir. Yalan danışmağa da ehtiyacı yoxdur Rabbimizin. Eləsə onun mükafatı necədir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rəbbi haqqında belə buyurur. Rəbbi söylədi. Hədis qudsidir. Hikayətin an Rabbihi Ə'dətü li'ibadi fil cənnəti fihə mə lə'ayn rəat. Mən qullarıma cənnətdə gözün heç vaxt görmədiyini, qulağın heç vaxt eşitmədiyini və ağlın heç bir zaman dərk etmədiyi şeylə azalmışam. Bu mükafat Allah təala hazırlayır. Və bu ha vaxtdır? Qiyamət günü. Qiyamət günü insanlar arasında peşmançılıqdan bir yox, 10 barmağını ağzına salıb peşmançılıq çəkənlər olacaq. Və qiyamət günü insanlar olacaq ki, 50 <clears throat> min il yalnız ağlamaqla məşğul olacaqlar. Çünki onlar buna iman etmədilər və hər şeyin artıq çox gec olmasını dərk elədilər və geriyə də yolun olmamasını dərk elədilər və bildilər ki, göndərilən peyğəmbərlər hamısı haqq idi. ve nazil olan kitaplar hamısı haqqı idi. onlar baxdı ki, buna iman etmediler. Ve El baqara surəsinə baxsaz, bir zaman Rabbim mələklərə mən yer üzerinde xəlifə yaratacağım Ayetinin de gayesi buydu. Ne manada? Allah-u Teala mələklərə bir zaman mən yer üzerinde xəlifə yaratacağım diyende melekler dilər ki, ey Rabbim, ey Rabbimiz bunlar yer üzerinde fəsad törədəcək kan tökəcəklər. Biz isə sənə təqdis edir sənin şanına, sənə hə gətirir. Yəni, onları sanki yaratmağa nə məna var? Madəm ki, onlar səni bizdən fərqli olaraq görməyəcəklər, çünki mələklər Rəbbinin yanındadırlar. Madəm ki, onlar səni görməyəcək, eşitməyəcək, demək, o zaman onlar qəflətdə olacaq. Nəticə olaraq, yer üzərində saymamazlıq edəcəklər sənə qarşı Hı. və istədiyi fəsadı törəcəklər, istədiyi şey eləyəcəklər. Allah da nə deyir? <clears throat> Qal inni a'lamu mə lə ta'lamun Mən sizin bilmədiyi şeyləri bilirəm. ve melekler insanın yaratılmasını gördüler. Gördüler ki allah Teala öyle bir şey yaratmaya kadirdir ki hiç vakit Rabbini görmeye görmeye. Eşitmeye eşitmeye gören ve eşiden insan kimi ve mehluk kimi, melek kimi iman etmeye kadirdir. Fitri olarak içinden. Ve melekler bunu görende heyran oldular. Ne dediler? قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ Münezzeh ve paktır Rabbimiz. Şüphesiz ki ey Rabbimiz yalnız sənin öyrətdiyin qırağında olan şeyləri bilirik. Sən öyrətmədiyin şeyləri biz bilmirik. Və sən hikmət və elm sahibisən. Və Allah təala elə bir insanlar, məxluqatlar yaratdı ki, onlar arasında həm cinlər, həm insanlar heç bir zaman Rəbbilərini görməyə-görməyə, eşitməyə-eşitməyə ehsan dərəcəsinə qalxıbdılar. Misal üçün, e, nümunədən insanlardan Ali ibn Əbi Talib, Əbu Bakır, Omar, Osman, bunlar ehsan dərəcəsindəydilər. Hətta onlardan birindən soruşa, soruşsaydın, sən e, Rəbbini görürsənmi belə ibadət edirsən? Cavab belə olardı ki, görmədiyim şeyə heç ibadət edərmmi? Yəni, onlar ehsan dərəcəsində, yəqinlik dərəcəsində bəsirət qəlbi ilə görməkdə elə bir həddə çatmışlar ki, Rəbbimiz sanki, hər sanki Rəbbilərini görürlər. Bəli, gözəl bir haldır və hər bir insan, e, inancılı insan, özünə möminəm deyən hər bir kəs istəyərdi ki, Rəbbini tanıyan hər bir kəs məsələ o dərəcəyə çatsın və Allah Təaladan da dilirəm, dua edirəm ki, hər birimiz o dərəcəyə qədər yüksələ bilək. E, Hüseyd müəllim, e, bayaqları qeyd olundu sizin tərəfinizdən ki, Allah Teala e, yer üzərində insanları yaratdı, amma bundan digəri yaradılanlar da var. Onların içərisində mələklər və cinlər də var. Yəni bunların yaradılışında məqsəd nədir bu barədə? Yəni insanın yaradılışında məqsədi açıqlanır. İndi bu haqqda bir balaca. Ümumən ibadət məfhumunu dərk eləmək gərəkir ki, hətta biz dərk elək ki, söhbətlə nənqidir. Yəni, ibadətin lügəti mənası ət-təzəllül, zəlil olmaq, boyun, əmək, boy, boyun əymək, ram olmaq, təslim olmaq, e, lügəti mənasında alçalmaq mənasına gəlir. Ancaq hansı məqsədlə iclal və təzim mənasında böyütmək, əzəmətləşdirmək, hörmət, ehtiram. Bəli, o mənada Bəli. bu ibadətdir. Lüğəti mənası. E, İslah mənaları çoxdur. Onlardan da biri ibadət Allahı razı qoyan istər feillər, istər sözlər, istər zahiri feillər, istər daxili feillər və sözlər Allahı razı qoyan və Allahın sevgisini qazanan hər bir şey ibadət anlamına gəlir. Misal üçün, beləliklə buradan alınanlar nədir? Yəni, bütün məxluqatın yaratılma qayəsi ibadətdir. İbadət yəni Rəbbini tanımaq, ona Hı. təqdir etmək. Və nə çox Quranda siz belə ayətlər görürsünüz ki, وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقِّ قَدْرِهِ Onlar Allahı layiqlicə təqdir etmədilər. Allah təala bu ayəti Bəni İsrail üçün demişdi. Niyə görə? Çünki bütün peyğəmbərlərin əksəriyyəti onlara göndərilmiş və onlar ən böyük ayətləri görmüşlər. Onlar qiyamət saatı gəlməmişdən qabaq dünyada ölüb dirilməyi görməm, görmüşdülər, hətta o səviyyədə. Əl-Bəqra hadisəsi, İbrahim Xəlilullahın hekayəsi, Üzeyir Nəbiullahın e, e hekayəsi, İsa əleyhissalam. İsa əleyhissalamın hekayəsi. Yəni hətta qiyamət saatı gəlməmişdən qabaq dünyada ikən ölüb və dirilməyi möcüzələr görmüşlər. Və bununla bərabər onlar Allahı haqqı ilə təqdir etmədilər. İbadət məfhumu, yəni Allahı sevdirən rizasını qazandıran istər sözlər, istər feillər, istər zahir, istər daxili bunlar hamısı ibadətin içinə girir. Və misal çəkirəm sizə aydın olsun. İki sinif insan var. Bir sinif insan Allah-u Teala'na razı qoyan işlər görür. Ruzi məqsədi ilə evdən çıxır, işləyir və evə ruzi gətirir. Bu insan lügəti mənada ibadətdədir. Təzəllül, boyun əymişdir. Çünki ümumi gördüyü əməl Allahın razılığında olan bir əməldir. Allahın sevdiyi bir əməldir quldan görmək üçün. İkinci sinif insanlarsa qarətçilik, quldurluq və oğurluqla məşğuldur. Bunlar da evdən ruza adıyla çıxırlar. Ancaq başqa bir yolla. Bu sənədir, onlar Allahı razı qoymayan, əksinə qəzəbləndirən və əsla sevdirməyən bir əməllər görməklə ibadətdən qırağa çıxmışlar. Yəni Allaha boyun əmməkdən, təzəllül olmaqdan öz nəfslərinə hakim olmuşlar lüğəti mənasına misal gətirdim. Nədir? Təvəllül. Allaha razı qoyan və rizasını qazanan, onun sevgisini qazanan istər sözlər, istər əməllər, feillər, daxili və zahiri bunlar hamısı ibadətin içinə girir. Və bir insanın səlim, düzgün yaşaması inanc ilə, təslimiyyət ilə ibadətdir. Və Allah təala bu məqsədlə mələklərə demişdi ki, siz bilmirsiniz bu şeyləri ki, mən bilirəm. Və e, mələklər gördü ki, insanlar arasında elələr var ki, onlar da Rəbbilərini görmürlər. Onlar da eşitmirlər. Ancaq sanki görüb eşidənlər kimi təslim olmuşdular. Və doğrudan da ibadətdədirlər. Onların həyatı ibadətdədir. Çünki bəzilə başa düşür ki, ibadət məfhumu yalnız təsbih götürmək, yalnız namaz qılmaq, yalnız harasa getmək, harasa gəlmək, bir yerə qapalmaq. Yox, onlar zahiri bəzi ibadətlərdir. İslahi ibadətlərdir, misal üçün. Ancaq ümumi məfhum ibadətində məhz bu nəzərdə tutulur. Və Allah təala cinləri, insanları onu tanımaq, yalnız onu təqləşdirmək, ona ibadət etmək şey yaratmışdı. Və bu ayətlə buna izahat gətirək, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِينَ عَنِ النَّعِمِ Sonra siz, yəni qiyamət günü, verilən bütün nimətlər haqqında sorğu suala çəkiləcəksiniz. Doğrudan da Üstad müəllim, e, insan düşündükcə, diqqət yetirsə görər ki, həqiqətən də e, bütövlükdə Allah Taala'nın nemətləri ilə əhatə olunmuşdur. günəşin çıxması, gecənin düşməsi. Yəni gecə ilə gündüz insan gündüz işləyir, çalışır, gecə istirahət edir. Bu Allahın bir nemətidir. Bəlkə də biz heç ona fikir vermirik, amma görün e, bir necə bir gözəl nizam var. Allah Taala insan üçün onun yaşaya biləcəyi, onun e, necə deyirlər, onun dərk eləyə biləcəyi, onun e, rahatçılığı üçün hər bir şeyləri vermişdi. Eyni zamanda dünyamızda indi müasir dönəmdə bilirsiniz ki, E, texnikanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq yer kürəsindən kənarda, günəşin özündə son günlərdə partlayışlar və s. və ilaxır. Amma bütün bunlardan yer kürəsi, bizim yaşadığımız yer kürəsi qorunur. Təbii, insan öz-özünə bir sual verməlidir. Kimdir acaba bunu qoruyan? Necə olur ki, e, planetlərin məhv olduğu bir fəzada yer kürəsi neçə milyon ildir ki, salamatçılıqdır, əminəmanlıqdır. Bunun elə özü gözəl bir nemətdir. Havanın olması, hava. Hansı ki biz bəzən heç düşünmürük ki, bu havadır da, oduruq da elə. Havadır. Hardan gəldi? Necə oldu? Başqa planetlərdə bu yoxdur. Yəni doğrudan da ona e, sözümü gətirmək istəyirəm Hüseyn müəllim ki, insan bir balaca düşünsə, görəcək ki, bütövlükdə onu əhatə edən hər bir məsələdə Allah Taala'nın neməti var. <coughs> Əcəba bu qədər nemətin qarşılığında insanın nankor olması, Allah Təbaraka və Teala'ya təşəkkür etməməsi, şükür etməməsi necə mümkündür? Və bəzən də insanlar söyləyirlər ki, mən Rəbbimi tanıyıram, amma ona ibadət etmirəm. Bu insanın halı haqqında nə deyərdiniz? Eləcə müəllim, bu məsələ keçməmişdən qabaq balaca bir nüans var, nöqtə var, onu toxunum. Bəzi insanlar Allah Taala'nın varlığını özündə idrak etmək üçün möcüzələr axtarırlar. Və onlar möc möcüzələrlə əhatədədirlər, xəbərləri yoxdur. Hı -hı. Və siz onların misalını çəkdiniz. Elementar bir misal. Günəş fəzada zülmətdə bir kömür kimidir. Bizim yanımızda işıqdır. Necə olur bu? Fizika elimindən, coğrafiya elimindən, oradan buradan bildiniz mi necə baş verir proseslər? Kim bunu elədi? Bilən elədi. Böyük bir elmə malik olan, mütləq bir qüdrət sahibi olan elədi. Çünki bütün bu məsələlərdə Fikir mütləq bir nizam var, bəli, Hüseyin müəllim, nizam. Bəli. Yəni istənilən halda günəşin şüasının bir qədər çox gəlməsi, istiliyinin bir qədər çox olması bütün yer kürəsini məhv olardı. Hı. Kimdir bunlar nizamlayan? İkinci misal. Bax, təsəvvür edin ki, aydayıq. Aya getsəz ki, siz günəşi doğrudan da köz kimi görəcəksiniz fəzada. Və ayın səthini elə də işıqlandırmır necə ki bizim dünya səmamızı. Bəli. Nə gündüz var, nə gecə. Çox qəribə bir şeydir. Tamam başqa cürədir ora. Üstəlik də ki, ə, e, udmağa hava da yoxdur. Yəni yaşanmaq üçün əsla yaratılmayıb. Şərait yoxdur. Bəli. Yaşanmaq üçün əsla yaratılmamışdır ay və beləcə başqa planetlər. Məs niyə bu? Necə ki, Allah təala ayət-i kərimədə: "Və lehu əsləmə men fis-semawati vel-ardi taw'an və kerha." Beləcə ona təslim olmuşdu. Yerdə və göydə hər nə varsa, könül və könülsüz. Və Allah təala əmr etmişdir yerə qiyamət saatına kimi öz vəzifəsini yerinə yetirməyə. Və Allah təala əmr etmişdir günəşə qiyamət saatına kimi öz əmri yerinə yetirməyə. Yəni bunların hər biri görəvlidir, bunlar belə deyək. Bunlar möcüzələrdir. Başqa möcüzələrə ehtiyac yoxdur. Baxın, e, yəni qallanmış hər bir e, tonqal atəş mütlə sönməlidir. Neçə milyard il günəş niyə sönmür? Niyə əslə azalmır? Niyə öz e, normal e, funksiyası ki onu daşıyır? Onun əslə azalmır. İnsanın yaşaya olur. biləcəyi bir həddədir. Bəli. Bu əsas qüdrət tərəfindən idarə olunur. Adicə Hüseyin müəllim, yerin cazibə qüvvəsi, cazibə qanunu. Təsəvvür eləyək ki, bir anlıq Allah Taala bu cazibə qüvvəsini verməyib. Yəni təsəvvür eləyin də insanlardan aldı. Ümumiyyətcə ya, <laughs> yaşayış mümkün olmaz. Təsəvvür eləyin ki, hamı kosmosda olardı o anda. Yəni bu cür şeyləri insan düşündükcə e, bəzən olur ki, sırf e, materialistlər deyirlər onlara. Yəni ki, sırf düşünənlər ki, hər bir şeyin, hə, yaxşı, bundan sonra bu gəldi, bundan sonra bu gəldi, bundan sonra bu gəldi. Təbii ki, bu insan öz-özünə bu sualları verməklə daha da e, o səhv yola gedib çıxmış olur. Yəni əslində bütün bunlar Allah Taala tərəfindən mütləq şəkildə idarə olunur. Mümkün deyil Hüseyn müəllim ki, bu bu idarə olunmadan bu cür nizam olsun, bu cür nizam qurulsun, fəsillər dəyişsin, hər bir şey öz axarı ilə getsin. Yəni, bütün bunlar bir daha Allah Teala'nın e, biz insanlara olan verdiyi nemətinin sübutudur, bariz nümunəsidir. Bayaqlar o sual verdim ki, bəzən insan deyir ki, mən Rəbbimi tanıyıram, bilirəm Rəbbim kimdir, amma Rəbbimə qarşı e, onun e, tələb etdiklərindən baxıb görsən ki, həmin adamda heç bir əsər əlaməti yoxdur. Bu səbəblə Allah bu Allah, insanın halı. Bu səbəblə gələcək məsələ. Bu səbəblə Allah təala e, e, iki cür möcüzə verib. Bir saydığımız möcüzələr, gördüyümüz möcüzələr, hər şey mütəməkkil olması, dəqiq olması, intizamlı olması və və hər bəzi şeylərin qəsdən nöqsanlı olması. O özü də möcüzədir. Bunlar uyarıcı möcüzələrdir. Qəflətlər oyadan möcüzələrdir. möcüzələrdir. Məsəl üçün, normalda bir insanın, evli bir insanın övladı olur sağlam, görən, eşidən. Və birdən kiminsə övladı olur, əsla görmür və eşitmir. Və əsla danışmır, lal bekardır. Və digərin uşağı olur, övladı olur, əsla ağlı yoxdur. Nə baş verdi? Ortada nə baş verdi? Bu hamısı Allah talan hikməti ilədir. Hikməti ilədir. Beləcə Allah talan uyandırır. Ki, xəlq etmək atanın və ananın əsla əlində deyil. Əsla əlində deyil. Elə isə onlar ona ən gözəl xilqəti seçərdilər görkəmi Bəli. və onun görməsini və eşitməsini təmin edərdilər, əgər onların əlində olsaydılar. Bəli, təbii ki. Və yaxud da ki, uşaqlar ağlı olardı. Və Allah təala hərdən bəzi şeyləri Subhanahu taala hikməti ilə naqis yaratır və onlar nadirdir. Bu da möcüzədir. Bizi uyarmaqdan ötürü, oyatmaqdan ötürü, qəflətdən ki, biz bilək ki, nədir? Bunları yaratan var. Əgər bunlar öz başına olsaydı, aydındır. Bu, bu öz möcüzədir. O ki, qaldı Rəbbini tanımayan, ona tərəf getməyən insan yalnız özünə ziyan edəcəkdir. Və Allah təala buradan heç nə uduzmur. Allah təala heç bir məxluqata ibadət eləməsə, yerdə və göydə bu Allah təala mülkünə heç bir şey artırmaz və əksiltməz. Və bütün məxluqatlar yalnız ibadətlə məşğul olsa Allah təalaya, bu yenə də onun mülkünə heç bir şey artırmaz və əksiltməz. Necə ki Əbu Zərr el-Ğifari'nin İmam Müslimdəki gələn hədis-i şərifində: "Ey qullarım, Allah Teala buyurur. Ey kullarım! Hamınız çılpaksınız. Yalnız benim giyindirdiğim keslerden başka. Yani giyindiren, size kisva veren, sizi örten benim. Hamınız açsınız. Yalnız ben ruzu verdiğim keslerden başka. Yani ruzunu veren benim. Ve dedi ki hamınız susuzsunuz. Yalnız benim işittiğimlerinden başka. Yani hamınız su ihtiyacı var. O suyu ben yardım için. Allah Teala uyarır bu şekilde. Ve sonra dedi ki <clears throat> ey kullarım Əgər bütün əvvəldə olan və axırda olanlar, bütün insanlar və cinlər mənə asi olmaq istəsələr və etsələr, bu mənə heç bir ziyan toxundurmaz. Və sonra deyir ki, ey qullarım, əgər bütün əvvəldə olan və axırda olanlar, insanlar və cinlər, <clears throat> salih bir insanın qəlbi kimi mənə yalnız itaət eləmək istəsələr, bu yenə də mənim mülkümdə heç bir şey artırmaz. Və sonra deyir ki, ey qullarım, Kıyamet günü her bir kesin emel defterini önüne koyacağım. Kim hayır tapsa, bu şükür eləsin halına. Kim başka bir şey tapsa, yalnız özünü qınasın. Artık yazılanlar yazıldı ve yazılanların da yazısı kurudu. Və insan könül təslim olarsa, yalnız özünə hayır edecek ve Allah təala ona edilen ibadetleri onun özünə qaytaracaq mükafat olarak. Yine de bunu Allah Teala özü için etmişti. Onun için etmişti. Nece ki Allah Teala buyurur: "Vel asri innel insane lefî husrin illellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr." Andolsun esre zamana Asır suresinde Allah Teala buyurur: "Bütün insanlar hasaret içindedirler. Yalnız iman edip salih işler görenler, hakkı tövsiye edip ve bunun yolunda sabredenler istisnadır." Ve burada ins insanlar, insan cinsi olarak bütün insanlara hat edilir. Bu dörd şey istisna, istisna olaraq bunun qırağında olan insanlar hamısı xüsrandadırlar. Və insan əgər könüllü təslim olarsa Rəbbinə, o zaman rəhmənin qullarından olar. Təslim olmazsa, o yenə də Allahın quludur. Yenə də onun təslimiyyətindədir, ancaq İslam dinində deyil. Və bu onun əleyhinə işləyəcək. İstəsə də, istəməsə də, onsuz da o Rəbbinin quludur. Yəni, dolayısıyla belə çıxır ki... Hə, buyurun, buyurun. Necə ki, Allah tələ deyir ki, وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا Şübhəsiz yerdə göynənə varsa, hər şey onun quludur və qiyamət günü hər kəs tək-tək gələcəkdir. Yəni onlar bu günlər deyirlər ki, biz qul olmaq istəmirik. Deyir ki, bu ən şərəfli məqamdır. Qul olmaqla sən tam təslim olursan və ən yüksək məqamı, ən yüksək şərəfi qazanmış olursan. Zaten e, Hüseyin müəllim, insan onsuz da qulluqdadır, belə Bəli. götürəndə. Gəlin baxaq görək hansı daha şərəflidir? Rəbbinin qulu olmaq, yoxsa ki qulluq etdiyin hər hansı bir peşənin qulu olmaq? Bəli. Bəzisi həyat yoldaşının qulluğundadır. Bəli. Onun quludur. Bəli. Bəzisi işinin, peşəsinin, bəzisi karyerasının və s. və ilaxır. Təbii ki, bu qulluqların içərisində ən şərəflisi və ən layiqlisi Allah təbaraka və təalanın bizdən istədiyi qulluqdur. Necə ki, yaradılışda məqsədi. Qeyd elədi ki, Əcəm müəllim, Allaha olan qulluq şərəfdir. Niyə görə? Çünki fikir verin. Allah Teala sənə ibadəti əmr etmiş, özünün ibadətə ehtiyacı olmadığı halda və sən əgər edərsənsə mükafatını sənə Qəbul verdiyi edəcək. halda. Elə isə bu qulluq daha şərəfli deyilmi? Bu birinci məsələ. Və ə, e, davam edir Hüseyd müəllim. Bayaqları mən e, o suala verdim sizə ki, insan Rəbbini tanıyır, amma bunun müqabilində də Rəbbini tanımaqla yanaşı Rəbbinin istədiklərini vermirsə, bu tanıma, bu bilgi ona fayda verə bilərmi? Siz hardasa cavab verdiniz bayaqları o söhbətdə. Amma istərdim ki, bunu bir bir balaca da açıq şəkildə deyək ki, məsələn e, qul Rəbbimidir, tanıyıram, amma onun istədiklərini etmir. Bu və yaxud da ki, digər bir səbəblərdən. İman anlayımı Quran-Kərimdə anlaşı, anlayışı e, zeytun yağında alışan bir qəndilə bənzəyir və onu qoruyan bir şeyə bənzəyir. iman artır ve azalır. İbadetler imanı güçlendirir. O zaman ışığı daha güçlü olur bu misalın. İbadetler olmadıkça iman zayıflıyır. Sanki kendil külehli havada açık fezadadır. Ve ibadetler gittikçe insan ne olur? Gelbi daşlaşır. Ve iman o kadar düşür ki ta kendildeki olan o ateş parçası tam sönene kimi. Və bir insanın qəlbinin təmiz qalması üçün ibadətlərin mövcudluğu lazım olan bir şeydir, tələb olan bir şeydir. İman artır və azalır. Artır taətlərlə, ibadətlərlə, azalır günahlarla, asiliklərlə. Həmçinin heç taət eləməklə, eləməməklə də azalır. Heç taət eləməməklə də iman azalır. Bu məfhumdan mən Allahı tanıyıram, Rəbbimi tanıyıram deyən insanlar, əgər diqqətlə onların həyatına baxsaz, onları dərin bir qəflətdə taparsınız. Onlar hərdən elə bir qəflətə varırlar ki, elə bir kəlmələr istifadə edirlər ki, Rəbbini tanıyan insan o kəlmələri istifadə etməz. Misal üçün, daxilində Rəbbini çox sevən insan və zahir əməllərdən heç birini gətirməyən insan, heç birini əməl etməyən insan, taatləri artırmayan və günahlar bataqlığında batan insan hərdən nə gəldi danışır, hətta Rəbbinə qarşı və bunu hiss eləmir. Və onu bilsin ki, nə çox Rəbbinə qarşı o ədəbsizlik edib bir çox hallarında və bunu əslə dərk eləməyib. Üzr istəyirəm, yəqin ki, Hüseyin müəllim e, tanışlar, bilişlər arasında, məsəl üçün, mən özüm şahidi olmuşam, görmüşəm ki, insan əlində şərab qədəhi Rəbb haqqında danışır öz Rəbbinin bu da xüsusiyyətlərindən <laughs> danışır. Yəni doğrudan bu əksində tamamilə bir-birinə zidd olan məsələlərdir. Yəni belə misallar var. Yəqin ki, siz də hörmətli tamaşaçılar görürsünüz. Buyurun. Eyni misal, insan qədəhə qaldırır və Allah Taala'dan arzu edirəm deyir, qədəhini qaldıraq. Düzdürmü? Deyirsən ki, bu qədəh hara? Allah Taala'dan arzu eləmək hara? Sanki atəşlə suyu qaçdırır bir-birinə və nəticə gözləyir. Belə bir insan nəticəsi ola bilərmi? Və həmin o insanlardır ki, ürəklər təmizdir, Rəbbiləri ilədir onların zənnə görə. Onlar taatləri tərk eləməklə, asiliklər batılığına batmaqla xəbərlər yoxdur ki, hətta onların gördüyü o taat ki var, çünki onu taatdan sayır dua eləmək. Hı -hı. Özü nədir? İbadətdən özü asiliyin içindədir o taatın, özü asiliyin içindədir. Yəni onun Rəbbini zikr etdiyi yerlər, məkanlar, zaman məfhumları və hətta hallar özü Rəbbinə qarşı ədəbsizlikdə onun xəbər olunur. Beləliklə, və özünə da... qarşı dəlildir haradasa, hüccətdir. Özü özünə qarşı ki, insan bir tərəfdən söyləyir ki, mən Rəbbimi tanıyıram, mənim Ələ. Rəbbim bu xüsusiyyətlərə malikdir. Bu yaxşılıqları, bu ehsanları istəyir, xoşlayır, sevir Hı. və digər tərəfdə də o günah içərisində həm o məkanda, həm o əlində tutduğu Allah Taala'nın qadağan buyurduğu bir necə deyirlər, maye ilə, belə deyək, bir içki ilə. E, və Hüseyin müəllim, e, mən istərdim ki, e, proqramımızın bu məqamında bayaqlar düzdür biz qayıtmışdıq bu məsələyə. İnsanlardan başqa görəvli olan mələklər və cinlər aləmləri də var. Bax bu aləmlər haqqında nə ilə biz e, fərqlənirik? Hansı fərqli xüsusiyyətlərimiz var? Onlar e, onların e, fərqli onların fərqləri nədədir? Onlar nə ilə görəfləniblər insanlardan fərqli olaraq? Onların da seçimi varmı? insanlar kimi. Məsələn, insan sərbəstdir tamamilə. İstəyir Allah Taala'nın haqq buyurduğu yolla gedir, istəyir digər bir yola gedir. Yəni seçim var. Onlarda da varmı belə bir seçim? Və onların da inanclığı, inancsız olanları. Yəni bütövlükdə biz e, istərdim ki, bu bilgiləri də çatdıraq. Nəinki e, nə üçün ki, təbii ki, bir proqramda biz bunları çatdıra bilməyəcəyik, amma biz bu günləri Allah Taala'nın yaratdıqları barəsində də həmçinin eyni zamanda söhbət açmışıqsa, onda bu söhbətin də yeri var. Buyurun. Allah Taala buyurur: "Elhamdülillahi rabbil alamin." Həmd aləmləri Rəbbinə aiddir. Demək ki, aləm tək deyil. Aləm sözü özü cəm formasıdır. Onun tək e, forması əsla yoxdur ərəb dilində. Aləm cəmin də cəmi var. Yəni təki yoxdursa, cəm var və cəmin də cəmi var. Aləm, aləmun və əv aləmin. Tək forması heç yoxdur. Yəni aləmlər. Çünki Allah Teala tək, onun qıranda olan hər bir şey aləm adlanır. Hı. Tək olan Allah, aləm heç bir zaman tək cinsdə ərəb dilində əslə istifadə olunmur. Və bu aləmlərdən Allah Teala bəzilərini kitabında zikr edib. Cinlər aləmi və mələklər aləmi. Və fikir versəz, bunların yaratılışı özü də Allah-u Teala'nın qüdrət və əzəmətinə, böyülüyünə dəlat edir. Baxın, insanlara baxın. Allah Teala onlara nəfis verib, iştah verib, tamah verib. Fikir ediniz, yatmaq verib, oyanmaq verib, yorulmaq verib, dincəlmək verib. Bunların tam əksini mələklər verib. Bu özü, özü bir möcüzədir. Bu şeylərin heç bir mələklərdə yoxdur cinlər. İnsanlarda olan bu şeylərin hamısı onlarda var. Bir dənə də fərqli cəhət var ki, insanlarda yoxdur. İnsanların gözlərinə görsənmirlər, mövcud olduğu halda. Bu da Allah talanın kamal qüdrətinə, əzəmətə dalat edir. İkinci möcüzə. Onlar insanları görürlər əksi olaraq. İnsanlar onları görməyən kimi əksi olaraq onlar insanları görürlər və daim onların içindədirlər. Təsəvvür, təsəvvür edin. Üstəlik də onlar insanları, insanların zənn etmədiyi, gözləmədiyi yerlərdən də belə görür, pusur, eşidirlər. Yəni, onların içində o qədər çox qarışırlar deyə. Və bununla bərabər onlarda insanlarda fərqli olaraq insana istedadlar verib. Bu istedadlar ilə insan sürətləri qısalda bilir. Təyyarə ilə, raketlə, məsafələri qısalır. Məsafələri və sürətlər qısalda bilir. Cinlərdə isə bu istedadlar yoxdur. Hamısı onların içində qoyulub. Onlar öz xilqəti ilə məsafələri və, və ə, e, sürətləri qısalda bilirlər. Allah təala bunların içinə qoyub. Yəni bir göz qırpımına ə, e, Yəməndən Filistinə, Filistindən də bizim diyara gələ bilirlər öz bədənləri, öz vücudları ilə. Ki verin, necə fərqli şeylər Allah təala yaratır. Və üstəlik, məsəl üçün insana Allah təala istedad, istedad verib, o istedadı ilə insan çox ağır olan yükləri qaldıra bilir insan həmçinin qaldırıcı əşyalar düzəldir və qaldırıcı əşyalarla həmin əşyaları qaldıra bilir. Hı -hı. Cinlərin isə vücudlarına verilir bu güc. Onlar öz vücudları ilə ağır bir bina qaldıra bilirlər. Üstəlik onu bir yerdən başqa bir yerə apara bilirlər. Kiver nə qədər fərqli şeylərdir üçü də. Nə qədər fərqlidirlər. Xüsusiyyətlərlə. Bir dənə xüsusiyyət var bu iki aləmlə mələklər aləmi arasında. Mələklər aləmi mütləq könülsüz təslimiyyətdədirlər heç bir zaman Rəbbilərinə asi olmurlar, heç bir əmrində. Və daima Rəbbilərinə şükürdə, ibadətdə, həmdə, həmdə, ibadətdə, tərif sənadadılar. Cinlər və insanlar, mələklər alimindən fərqli olaraq ixtiyar sahiblərdirlər. Ya hidayət yolunu seçərlər, nəcət taparlar, ya da onun əksini özləri seçərlər və xəsarətə uğrayarlar. İstənilən halda ə, e, bəzən yəni seçim insanın özündür. Amma bəzən e, görürsən ki, insanlar belə bir fikir söyləyirlər ki, mənim Rəbbim istəməsəydi, mən bu səhv yolda olmazdım. Mənim Rəbbim istəməsəydi, əstəğfurullah, mən bu günahı etməzdim və sər və ilaxır. Axirətdə həmən insanların bu dəlilləri, bu dəlilləri belə deyərdim ki, onların düşüncəsi ilə bu sübutları, bu isbatları dırnaq arasında e, nə kimi fayda verəcək onlara? Quş çıxacaq. Niyə görə? Çünki həmin günah işləyən insandan biz soruşaq bu günah işlətmək əməlin Allah razı qoyur, deyəcək, yox. Deyəcək, bu əməlin günah olmasını bilsən, deyəcək, bəli. Deyəcək, soruşsaq, hardan bilirsən? Deyəcək, ya bilirəm, insanlar danışır, şayə kimi yayılıb, mən də bilirəm, eşitmişəm. Ya da ki, hansı bir müqəddəs mənbəyə əsaslanır, Quran-ı kərimə misal üçün. Bu əməl olmaz. Məsələn, hər hansı bir fahiş əməl. Hı -hı. İnsan bilir ki, bu günahdır. Aydındır. Eləsə bunun bilməsi elə dəlat edir ki, Allah Taala istəməmişdi ki, o bu günahı görsün. Və bu günah əməlin günah olmasını və Allah Taala tərəfindən bunun görülməsini, sevməməsini bu özü də bilir hər hansı bir yolla. Və bundan sonra o seçim sahibidir, bunu eləmiş olursun. Eləliklə dəlili onun əksinə olur. Buna bir misal gətirim. Umar ibn Xattab radiyallahu anhu arda onun zamanında bir nəfəri tutub gətirirlər edam eləməyə, əlini kəsməyə. Və deyir ki, ey əmir el-müminin, Allah talan qədəridir, Allah talan yazısıdır. Yazdı ki, mən oğruyum və mən də oğradım. E, o Umar bin Xattab onun xata etiqat olmasını onu başa salır və ona başa salır ki Allah təala yazmışdı ki oğurluq haramdır. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَوْ عَيْدِيَهُمَا Oğru istər kişi, istər qadın olsa əllərini kəsin. Bunu bilirsən, dedi, bilirəm. Deyir, Allah bunu yazmışdı. və sən bunu yazını bilirsən və sən bunu qəsdən uğradın. Elə isə Allah təala yazmışdı ki, qəsdən uğradığına görə elə qəsdən nədir? Cəzanı götürəsən. Aydın. Demək insan hərdən eləyir, höccətləşir və elə zənn edir ki, o hüccəti ilə qalib gələ bilər. Hərdən insan başqa insana qalib gələ bilmir. O ki, qaldı məğlub olunmaz, mütləq kamal, lütf, hikmət və haqq sahibi olan haqq təala necə? Mümkün deyil ki, ona qalib gələsən. Və qiyamət günü insanlar var, sinif insanlar var. Bəzi insanlar olacaq ki, kafirlərdən cəbbar olan Rəbbinə qarşı cürət edəcəklər. Deyəcəklər ki, ey Rəbbim, gördüyüm şeylərin hamısını danıram. Bunların heç biri olmamışdır. Oxudum səhifələrdə danıram, heç biri olmamışdır. Mələklərin və insanların şahidliyini də danıram, heç nə olmamışdır. Yalan deyirəm. Və nə deyəcək? Deyəcək ki, ey Rəbbim, məhər sən adil deyilsənmi, qiyamət günü cürət edib deyəcək, hədislə müslimdə gəlib. Ey Rəbbim, məyər sən adil deyilsən, Allah talı buyuracaq ki, bəli, mən adiləm. Elə isə mən səndən bir tələbim var. Cürət edib Rəbbinə qarşı fikir verin. <coughs> yəni, insanda cürətə var qiyamət günü. Bu insan özünü qurtarmaq istəyir Allah-u Teala'yı qalib gəlməyi ilə. Və nə deyəcək ki, ey Rəbbim, məyər sən adil deyilsən, Allah Teala buyuracaq ki, bəli, mən adiləm. Elə sənin səndən bir tələbim var. Allah Teala deyəcək ki, soruşsun o tələbi. Deyəcək ki, ey Rəbbim, şahid olaraq ancaq öz şəhadətimi qəbul edirəm. Əgər adilsənsə, mən bu şəhadətimi qəbul etməlisən. Və özümdən başqa, öz nəfsimə heç bir şahidliyi qəbul etmirəm. Allah təala deyəcək, elə də olsun. Əl-yevmə nəxtimu alə əfvahim və tükəllimuna əydihim və təşhədu arculuhum bimə kəm yəksibun. O gün biz onun ağzına xitam vurarıq. Möhür. Və sonra onun əzalarına əmr edərik danışsın və əzalar danışmağa başlayacaq. Demədim. Ki, filan vaxt filan Demə, günah elədim. Demədin ki, mən özümdən başqa şahid qəbul eləmirəm. Sən kimə qalib gələ bilərsən? Haqq Taala'ya. Subhanallah. Və onun e, əzaları onun əleyhinə danışacaqlar. Hətta dili onun əleyhinə danışacaq. Hətta gözü, hətta qulağı, bütün əzaları. Sonra bunlar hamısı qutarandan sonra özünü çırpacaq və deyəcək ki, nə ixtiyarla mənim əleyhimə şahidlik etdiniz. Öz əzalarına deyəcək. Sonra əzalar təzdən danışacaq. Necə Fusilə surəsində Qalu entaqanallahu allazi entaqa kulle şey. Bizə hər bir şeyin nitq verməyə qadir olan nitq verdi. Danışdırdı. Yəni necə bu ət parçası dili Allah təala nitq verməklə danışdıra bilər. Əslində orada heç nə yoxdur. Necə bu ət parçası danışır? Eləcə də Allah təala istədiyinə nitq verməyə qadirdir. O gün Allah təala bu əzaları onun əleyhinə danışdırdı. Çünki özüm bunu tələb elədi. Dedi ki, hər şeyi anlaram, özümdən başqa şahid qəbul eləmirəm. Ona görə buyurun çox e, belə ibrətamiz bir misal idi həqiqətən də hörmətli tamaşaçılar. Və mən ümid eləyirəm ki, Allah Taala'nın izni ilə ola bilsin ki, bizim bugünkü proqramımızdan sonra e, insanlar ola bilsin, bilər ki, Allah Taala da bunu deyir ki, İslamı həqiqətən də dərk etmək istəyir, başa düşmək istəyir. Bax bu dəqiqə bizim bu proqramımızdan sonra e, o insana Allah Taala hidayət bəxş etdi. Allah bilir doğrusunu. Allah və bilir. onun üçün ilk atılacaq addımlar hansıdır? Yəni, İslamın ümumilikdə təməli olan şərtləri hansılardır? İslam nəyin üzərində bərqərar oldu? Bu haqda biraz məlumat verək. İslamın ilk şəhri, Quran-ı kərimin ilk ayeti nədir? Bismillahirrahmanirrahim, iqra. Rahman Rahim olan Allahın adıyla oxu. Buradan da düzgün təməl qurulacaq oxumaqla. Elmlə. Kör-köranı yox, təəssübkeşi yox, basiret üzerinde. Allah Teala buyurur peygamberin hitabına olarak Kul hadihi sebil ed'u ila Allah ala basira. De ki bu benim yolumdur ey Muhammed. De ki bu benim yolumdur. Elm üzerinde, basiret üzerinde. Mən və mənim yolumda olanların yoldur. Və mən müşriklərdən deyiləm. Yəni fikir verin. Bismillahirrahmanirrahim və ilk ayət iqra və oxumaq da öyrənmək də, öyrətmək də rəhmət və rəhim üzərində qurulmalıdır. Rəhmət, rəhim, lütf olmadan elmdə olmur və nəticədə olmur. Fikir verin Ar-Rahman surəsinə. Ar-Rahman əlləməl Qur'an. Allah talan məhz Ar-Rahman ismindən sonra elmi öyrətmə, Qur'anı öyrətmə haqqında gəldi. Alimlər buradan fayda çıxardır ki, elm mütlə rəhmətli olmalıdır. Məlim əgər şagirdinə rəhmət verə bilmirsə, yəni xoş deyilsə ona qarşı, lütfkar deyilsə, əziz deyilsə, rəhimli, mərhəmətli deyilsə, o şagird nəticə götürə bilməz. Və şəfqətli bir qəlblə bəsirət üzərində elmlə bu dini öyrənəcək və onu yaşayanlardan yaşayanlardan olacaq. Və ən qərbəsi budur ki, hörmətli tamaşaçılar, YouTube səhifələrinə girsəz bu möcüzəni görəcəksiniz. Dünyada yüzlərlə, minlərlə Avropalı və Amerikalı gündə neçə nəfər İslamı qəbul edir. Və nə çox görəcəksiniz oradakı o fraqmentləri Almaniyada, İngiltərədə, İspaniyada, Fransada, ştatların özündə və İslamı onları qəbul elətdirənlər də onların cinsindən, onların millətindəndirlər. Baxırsan, görsən, sarı insan mikrofon tutur və deyir ki, kim İslamı qəbul etmək istəyir, gəlsin bura. Və yaxud zənci bir insan, Amerikalı. Deyir, kim İslamı qəbul etmək istəyir, gəlsin bura. Və bütün dünyada İslam dini yayılır. Progresdə olan cəmiyyət, Avropa, Amerika İslam dinini qəbul edir, İslama girir və biz Əcəba İslam dinindən çıxırıq. Dərsi nədir? Əstəğfurullah, Allah qorusun. Hüseyd müəllim, nədir İslamı sevdirən bax bu insanlara? Nə görürlər ki, onlar İslamda bu dinə meyl edirlər, bu dini qəbul edirlər? Hansı gözəlliklər? Ola bilsin ki, bəlkə də o gözəlliklər, o incəliklər ki, heç biz görmürük, bilmirik hələ. Bax, nədir onlara bunu sevdirən? Misallar varsa buyurun. Daha Çox gözəl, gözəl olardı. bir giriş elədiniz necə məşhur e, dəvətçilərdən biri deyir ki, bizim hansı halımıza bizim dinimizi qəbul edirsiniz? Elə də deyirsin. Hı -hı. Los Angeles'da onun e, böyük bir e, mühazirəsi olmuşdu. Orada bir e, böyük iş adamı, multimilyarder, göz yaşlarıyla İslamı qəbul elədi. Və şeyx ona soruşur ki, bizim İslam, e, müsəlmanların hansı halını İslamımız, hansı halımızla İslamımızı qəbul edirsiniz? Yəni bizim nəyimiz var ki, qəbul edirsiniz? Təbii ki, onlar düzgün mənbəyə qayıdırlar məsdərə qayıdırlar, dinin əslinə qayıdırlar. İqra, oxu. Necə ki, onlardan bəzilə deyir ki, yaxşı ki, mən oxuyub İslamı qəbul edim, sizi görüb yox. Sizi görüb heç vaxt qəbul eləməzdim. Ancaq oxudum İslamın öz məsələrini, öz mənbələrini və gördüm ki, haqq din budur. Və insan oxumadıkca, mənbəyə qayıtmadıkca, elmdən uzaqlaşdıqca hər cürə xurafat, hər, hər cürə pozuntuya yol verir. Və nəticədə bunlar hamısı İslamı yozulur təəssüflər olsun. Yəni. Onlarda isə əksinə oldu. Onlar birbaşa məsələdən götürdülər, mənbədən götürdülər. İslam ölkələrinə girmədilər. O bəzi biabırçılıqları görmədilər İslam ölkələrində necə baş verir. Onlar birbaşa İslamın məsələrindən, mənbəyindən götürdülər, ona görə qəbul edildilər. Bu səbəblə də, bu səbəblə də dünyada misal üçün yüzlərlə, minlərlə insan gündə neçə nəfər insan İslamı qəbul edir. Təəssüflər olsun ki, e, bir dönəmlər vardı. Əlhəmdülillah indi insanlar yavaş-yavaş elmlənirlər, savadlanırlar İslami nöqteyi cəhətdən. Bir dövr vardı ki, İslam bizim yadımıza yalnız yaz hüzür məclislərindən məclisinə düşürdü. Yaddaşımıza ki, yaradan var deyəsən. Deyəsən bizdən nəsə istəyirlər. Aha, bu işin axırı ölümdür. Sonda bu var. Əlhəmdülillah artıq yavaş-yavaş e, insanlarımız bu cəhətdən mariflənirlər və Kanal 13 olaraq İslam Dünyası proqramı olaraq e, biz də əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik ki, bax bu sahədə e, həm bizim, həm sizin elmimiz inşallah İslami nöqteyi cəhətdən artsın, dinimizi düzgün başa düşək, <coughs> doğru başa düşək və haqq yolda olaq.